أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda أكسابا a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ce karantar da mu kyawawan ladubba irin na musulunci da kyawawan ɗabi'u da kuma tsoratar da mu munanan ɗabi'u da munanan ladubba to idan ba manta ba muna karatu a cikin hadisan da suke magana a kan yanke zumunta a da zumunta da 'yan uwa da kuma dangi bayan da muka ƙara tattaunawa a kan sadar da zumunta ko kuma ainihin kyautata wa iyaye a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan makon da ya wuce ina tunanin za mu tashi a babi na 32 babu ismi kafi ibrahim babin da zai yi magana a kan laifin wanda yake yanke zumunta ko zunubin wanda yake yanke zumunta a baya mun ji cewa ana so mutum ya dinga sadar da zumunta da 'yan uwansa na jini gwargwadon kusancinka da shi gwargwadon yadda za ka sadar da zumunta da shi sannan bayan nan an yi babi cewa rahama tana sauka daga sama amma ba ta shafar waɗanda suke yanke zumunta to a yau kuma babi na 32 shi kuma zai magana a kan zunubin mai yanke zumunta a shi yanke zumunta laifi ne kuma akwai zunubi a kai to wannan babu zai ambata mana irin zunubin da wanda yake yanke zumunta yake samu sai dai lura da cewa lokaci ya tafi mu fara a makare kwarai ba za mu yi karatun da yawa saboda lokaci shomalin ya ce haddasa na abdullahi ibn salihin kala haddasa ni laif kala haddasa ni aqil an ibn shahabin akhbarani muhammad ibn jubair ابن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطئ رحم وانا حديث الإمام البخاري bukhari ya roto shi ta hanyar abdullahi shi kuma ya karbo daga malaminsa allaif allaif ibn sa'ad kenan mun yi magana akan sa ba shi kuma ya ce haddasani aqil shi kuma ya karbo daga ibn shihab az-zuhri mun yi magana akan sa shi ma ba ibn shihab az-zuhri ya ce akhbarani muhammad ibn jubair ibn mut'im ya ce muhammad ibn jubair ibn mut'im ya ba mu labari muhammad ibn jubair ibn mut'im dan dan jubair ibn mut'im ne jubair ibn mut'im kuma sahabi ne babba fika ne kalilul hadith amintacce ne sai dai yana da karancin hadisai wa kana a'lamu quraish bi ahadithiha ya rasu lokacin kalifancin suleiman ibn abdulmalik to ya ce akwarani ibn mutsin ya ce ibn mutsin ya bani labari shi ne jubair ibn mutsin wanda bakwarai shi ne yana daga cikin sahabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 59 bayan hijira shi jubair ibn mutim annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jubair ibn mutim yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahim manzala yace la yadkhulul janna baya shiga aljanna qati'u rahim mai yanke zumunta mai sadar da zumunta wanda yake yanke zumunci bai sadar da zumunta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ce to wannan fa baya shiga aljanna to kun ga wannan wa'idi ne babba wa'idi ne mai hadari kwarai da gaske a ce mutum ba zai shiga aljanna ba al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa hadin hadith yuta'awwalu ta'awilaini wannan hadisin ana masa fassara da ɗaya daga cikin fassarorin nan guda biyu ko dai ta farko ka ce hamduhu ala man yastahillu alqafi'a bila sababin wala shubhatin ma ilmihi bi tahrimiha fa hada khafirun yakhludu fi an-nar wala yadkhulu al-jannata wala yadkhulu al-jannata abada fassara ta farko shine mu ce nan da aka ce baya shiga aljanna kwata-kwata mai yanke zumunta mu dauka ana magana ne da wanda ya halatta ya halatta zanke zumunta din ba tare da wani sababi ba ba tare da ya dogara da wata shubuha ba kuma ya san an haramta ya ce a'a wannan abu halal ne a yanke zumunta to wannan ma imamun nawa ya ce fahada kafirin wannan kafiri ne ya khuludu finnar yana da wama a cikin wutar jahannama in ya mutu wala ya dukulul jannata abadan ba zai taba shiga aljanna ba har abada wannan shi ne fassara ta farko Ka ce da manzan Allah ya ce la kulun jannata kafi urahimin sai ka ce ana magana ne akan wanda ya halatta yanke zumunta ɗin. duk wanda ya ce halal ne a yanke zumunta kafiri ne kuma bai shiga aljanna har abada wasani ma'anahu la yadkhuluha fi awwal al-amr min as-sabiqina ma as-sabiqina bal yu'aqabu bi ta'akhurihi al-qadr alladhi yuriduhu Allah ta'ala ko kuma fassara ta biyu da aka ce ba zai shiga aljanna ba sai ka ce ba zai shiga aljanna ba tashin farko don ma shiga aljanna kala biyu ne akwai wanda farko za a shiga aljanna akwai wanda daga baya ne za a shigo aljanna sai ma sun je wutar jahannama sun zauna to nan da aka ce la yadkhulul janna sai ka ce ana nufin ba zai shiga aljanna ba ɗiba farko baya ciki yana sai an kai shi wuta an kona mai zunubansa na yanke zumunta sannan a ɗauko shi daga baya a kai shi aljanna to wannan al'imamin nawawi ya ce ana fassara wannan hadisin da ɗaya daga cikin waɗannan fassarori guda biyu wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a sahihin littafinsa hadisi na 5984 imam muslim ya fitar da wannan hadisi a littafinsa a hadisi na 18 ya sake maimaita shi a hadisi na 19 al-imam tirmidhi ma ya fitar da shi hadisi na 1909 haka abu dawud ya fitar da shi hadisi na 1696 min tariki ibn shihab az-zuhri kuma da sun fitar da shi ne ta hanyar wannan marwaci ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala so wannan hadisin abin abinda yake nuna mana shine cewa duk wanda yake yanke zumunta to yana da barazana akwai yiwuwar ba zai shiga aljanna ba idan mun fassara a fassara ta farko in ya halatta har abada ba zai shiga aljanna ba idan mun dauki fassara ta biyu ba zai shiga aljanna ba ɗiba farko lokacin da za a fara shigar da mutane aljanna baya ciki sai ya biya wutar jahannama ya yi fursuna a can na wani lokaci gwargwadon yadda allah ya so sannan sai a ciro da shi sai a da shi aljanna ta kowanne aka ɗauka dai abu ne mai haɗari kwarai da gaske don haka wajibi ne akan musulmi ya dage ya ga cewa ya sadar da zumuntarsa wajibi ne musulmi ya ga cewa wani abu bai shigo ya raba tsakaninsa da 'yan ba saboda da an yi wannan to an yanke zumunta kenan sai a shiga cikin wannan hadari da muke ambatawa Allah ya tsare mu wa alaikum salam na'am Eh. a laɗin kala biyu ce akwai la'an nafiya mai korewa ita ce wannan wannan kuma la'an nahiya ce su abinda suke fassara shi ne laye da kulul janna fissa bukina ba zai shiga aljanna ba cikin waɗanda za a fara shigarwa da shi aljanna ba har abada ba ba irin wacin ladin ba ce ba mala ya ce haddasa hajjaj ibn minhal kala haddasa na shuba kala akhbarani muhammad ibn abdujabbar kala samitu muhammad ibn kab annahu sami abu huraira yuhaddisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala inna rahima shujnatun minan rahman taqulu ya rabbi inni zulimtu ya rabbi inni qutitu ya rabbi inni inni ya rabbi ya rabbi fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki wannan hadisin hadisi ne na hadisi ne wanda al-imam bukhari ya rawaice shi ta hanyar malamin sa hajjaj ibn minhal shi kuma ya karbo daga malaminsa sa shuba mun yi magana akan shuba shi kuma ya ce ni muhammad ibn abdul-jabbar muhammad ibn abdul-jabbar ya ba mu labari shi kuma ya jo daga malaminsa muhammad ibn ka'ab ibn sulaimin abu hamza al-qurazi mun gane shi yana daga cikin tabi'ai ya rasu a shekara ta 118 bayan hijira a lokacin yana da shekara 78 a duniya yana daga cikin malaman madina malaman hadisi yana da hadisai da dama kuma babban malamin alkur'ani yana daga cikin ƙura wanda suka al alkur'ani muhammad ibn ka'ab alkurasi annahu sami'a aba hurairata yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ji abu yana ba da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala ma'aiki ya ce innan rahima lalle ita zumunta ita zumunta shujinatun rahman an tsagi junanta ko an tsagi sunanta daga sunan allah na ar-rahman ta ƙulu kuma za ta ce ranar alkiyama inni zulimtu za ta ce ma Allah ya Allah an zalice ni ya rabbi za ta ce ya ubangiji inni ƙuɗi ito an yanke ni a duniya ya rabbi inni inni ya rabbi ya rabbi za ta ci lissafa abubuwan da aka yi mata ya ubangiji an mun kaza ya ubangiji an mun kaza ya ubangiji an mun kaza buha, sai Allah mai girma da daukaka ya ba ta amsa amsar da Allah zai ba ta ne. Alatar tardaina an a man ake kin yarda in yanke ma wanda ya yanke ki rahama ma'ana ba shi ba rahama ta kin yadda da wannan kin yadda wa asila man wasalaki in sadar da wanda ya sadar da ke to shi kenan sai ta ce ta yadda sai zumunta ta ce ta yadda sai ubangiji ta'ala ya yi haka ɗin wanda ya sadar da ita sai Allah ya sadar da shi da rahamarsa wanda ya yanke daga sadar da zumunta shi kuma sai a yanke sa daga ainihin arhamar ubangiji ashe kun ga wannan yana nuna cewa yanke zumunta laifi ne wanda yake mai girma kwarai da gaske sannan kuma wannan ya nuna mana cewa allah mai girma da ɗaukaka yana yi wa mutum azaba daidai da irin laifin da ya yi ya yanke zumunta to shi ma sai Allah ya yanke shi daga rahamarsa irin abin da aka yi irin abin da ya yi irinsa aka yi masa ya sadar da zumunta to sai shi ma a sadar da shi da rahama shi ma sadarwa ya to shi ma sai a sadar da shi da rahama wannan yana cewa lalle azaba ya kunu min jinsil amal ko min jinsi amali ana mutum azaba ne daidai da irin aikin da ya aikata mun gane sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa duk wanda yake yanke zumunta to yana zaluntar ta sannan ya nuna mana cewa Allah ta'ala zai ba zumunta wani yanayi wanda za ta iya bayyana gaban Allah ta yi magana za ta fi kai kuka ko ta kai karar duk mutunan da ya yanke ta a duniya ka gami wannan yake nuna mana hadarin mutum ya yanke zumuntarsa saboda fada cikin irin wannan yanayin allah ya tsare mu hadisi na gaba ya ce haddasa adamu ibini abi iyas kala haddasa na Ibn abi kala haddasa na sa'idu Ibin sam'ana kala samice aba hurera ya ta'awwadu min imarati sibiyani wasu fahayi فقال سعيد ابن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويؤسى المرشد وأن حديث الإمام البخاري Yaro ya ce sa ta hanyar malaminsa adam ibn iyasi shi kuma ya karbo daga malaminsa ibn abi shi kuma ya ci haddasa sa'id ibn sam'an sa'id ibn sam'an ya ba mu hadisi sa'id ibn sam'an tabi'i ne ma'aruf sananne tabi'i ne qala yace sami'tu aba na ji malami na sayyidina abu ya yata'awwadu min imarati sibyani was-sufaha sai na abu huraira yana addu'a sai a cikin addu'arsa na abu huraira yana roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya kare shi daga fadawa ƙarƙashin shugabanci na yaro ƙarami wasu faha da kuma wawayen mutane Asubiyan jam'i ne na sabiyun wa kuwa sabiyun shi ne ƙaramin yaro wa duna shababa wanda bai kai shekaru na samartaka ba as ha’u kuma jam'i ne na safihun shi kuma Asafi safi ne mutumin da bai da ra'ayi wawan mutum da haka sai na abu huraira yake roƙon allah ta'ala ya kare shi daga shiga ƙarƙashin mulkin yaro ƙarami da kuma ainihin wawan mutum nan yaro mutum ya samu mulki yana da ƙananan shekaru ba yana nufin yaro ɗan ƙarami ba ai za a iya mulki a wanda ya balaga amma dai yana da ƙananan shekaru sai kuma Allah ya bashi mulki Hussein na Abu huraira yake roƙon Allah ta'ala kada ya sa ya riski irin wannan lokacin sai kuma na biyu su ne wawayen mutane yake roƙon Allah ta'ala cewa kada Allah ya nuna masa lokacin da zai zo a samu wani mutum wanda yake wawa wanda bai san abin da ke masa ciwo ba kuma Allah ta'ala ya ba shi mulki mulkin waɗannan guda biyun suna da matsala in aka ba yaro mulki to za a yi za a ta bushasha da makamantansu saboda yaro ne bai mallaki hankalinsa ba aka shi kuma sai a rasa ba inda aka nufa ba ya gane inda aka nufa haka za a ce tafiyar da mulki sai na abu hurera allah kara masa yarda yake neman tsari daga waɗannan nau'ukan mulki wanda aka ambata to bayan nan sai aka tambayi sai na abu huraira faƙali sa'id ibn sam'an sa'id ibn sam'an ya ce fa akhbarani ibn hasanata al-juhaniyu ya ce ibn al-hassana al-juhaniyu ya ba ni labari annahu Qala cewa ya ce ma abu huraira ma ayatu zalika menene alamar da za ta sanya a gane mulkin yaro menene alamar da za ta sanya a gane mulkin wawan mutum qala sai abu huraira ya ce an tuƙa al-arham alama ta farko shine a dinga yanke zumunta a dinga yanke zumunta ma'ana idan shugaba ya san abin da yake yi ya lura cewa ana yanke zumunta a cikin al'ummarsa to zai tsawatar a daina zai tsawatar a daina ba zai abin gautu amma idan yaro ne ko wawa ne to shi yana iya bari a ci gaba da wannan yanke zumunta ne A haka abu hurera ya ce sannan alama ta biyu ya ce wa yuƙa'a almuhuri za ka ga ana yi wa mutanen da suke karkatattu ba shiryayyu ba su ne manyan mutane su ake waɗa su ne ake ma biyayya kenan idan yaro ya samu mulki to galibi wanda zai jawo kusa da shi to za a zamanto mutane ne irinsa sai zamanto cewa mutane ne wanda ba su da kyawawan ɗabi'u mutane ne wanda suke ba shiryayyu ba to kuma tunda suna tare da shugaba su ne manya su za a dinga yi mada'a haka ma wawa in ya samu mulki irin waɗannan zai jawo kusa da shi sai zama to su ake yi mada'a amma wa usa al-murshid wanda suke shiryayyu kuma kimtsatsu su kuma ba da su ake yi ba da haka ba za a saurare su ba mun gane to wannan hadisin a muhammad dina albani rahimu ta'ala ya ce ɓangarensa na farko ya inganta mai bangaren na farko shine addu'ar kawai ba tare da wannan tambayar da aka yi masa na Abu ba addu'ar da Abu Huraira yayi shine ya roki Allah ta'ala ya kare shi daga riskar mulki na yara ƙanana ko kuma na wawayen mutane to wannan ya inganta amma daga inda sa'id ibn sam'ana ya ce fa akhbarani ibn al-hasana ko ibn Hassanata al-juhani annahu qala li abi huraira ya ce musayyidina abu huraira to daga har zuwa ƙarshen hadisin shi kuma malamai suka ce bai inganta ba mun gane da haka hadisin kashin shi na farko ya inganta na ƙasa ne bai inganta ba shi ya sanya muhammad dina albani yankin na ƙasa sai ya kai shi can cikin da'iful adabul mufrad nashi a waɗansu nuska din ma za ga kawai an tsaya kan addu'a din ne ba su kawo ainihin ƙarshen ba mun gane to kun ga man cewa a ba matasa mulki a ba matasa mulki allah raba mu da mulkin matashi shiri ta za a yi ba ga wani gwamna a najeriya ba ana rantsar da su sai gashi an nuno shi a stadium a ingila ya je kallon kwallo kawai biya ciki ya je kallon kwallo wanda ya tattara matashi ne <laughs> akan ta surutu to gwamna ya je kallon kwallo kuma ya dauki hotuna ya zo ya sanya a accounts shi na social media da sauransu to don aka ce matashi ya zama shugaba ai shiri ta za a yi ta mun gane to shi sanya a ce a zo a ba matasa a zo a yi kaza a zo a yi kaza wannan duk a musulunci bai dace ba na tsatsan mutum ake samu wanda ya san ciwon kanshi shi za ka dauki amana ka ba shi ta shaba'a Allah ya samu dace haka wawayen mutane safihi wanda safihi mutumin da zai ɗauki dukiyarsa yana kashewa bai san ciwon kansa ba shine safihi wanda a shari'a ma in an sami irin wannan mutumin shari'a ta ba da dama a karɓa dukiyarsa a ajiye mashi sai a dinga juya mashi ita ana ajiye masa riba shi kuma duk rana a ɗan ba ana ba shi abin da zai ci daga cikinsu akwai wanda yake almazarci wanda yake juya yake kashe dukiyarsa ba inda ya kamata a kashe ba ana yi masa haka to idan irin wannan shi ma ya samu mulki shiri ta za idan irin waɗannan mutanen su zai jawo kusa da shi Allah ya tsare mu. me ya sanya malam Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a nan? saboda abin da aka faɗa ƙarshe din an tambaye Abu hurera menene alamar shugabancin yara da wawayen mutane sai ce to za in yaro ne ke mulki za a ga waɗannan abubuwan suna faruwa za a dinga yanke zumunta sannan za a ga wawayen mutane ko kuma dibgaggun mutane wanda ba shiryayyu ba su ake wa biyayya su ne manya shiryayyu kuma an yi watsi da su ba su ake wa biyayya ba mun gane wannan bayanin allah sauri su duk mulkin da haka ana waɗannan abubuwan kura uku to wanda ka kalli wanda ke mulkin ko da yaro ne ko wawa ne ko yaro ne wawa ne. ga abin da ya kamata a yi sai a ji a wani abucin da ba to allah ya sauri na mana ya ce babu ukubaci ƙafi'in rahimi fi duniya babi na gaba shi kuma zai ambata mana ukubar mai yanke zumunta a nan duniya kenan wanda yake yanke zumunta tun anan duniya Allah ta'ala zai fara yi masa azaba to menene hukumar da za a yi masa malai sai haddasa adamu kala haddasa na shuba kala haddasa na uyaina ibn abdurrahman kala samitu abi yuhaddisu an abi bakarata kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أهرى أن يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما, ما يدخر له في الآخرة من قطيئة الرحم والبغي وانا حديث الإمام البخاري يارو bukhari ta hanyar malaminsa muhammad adam shi kuma ya karbo daga shuba shi kuma ya karbo daga uyena ibn abdurrahman uyena ibn abdurrahman ya ce na ji mahaifina yana cewa ya jiyo hadisi daga abibakarata abibakarata sahabi ne ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min zambin ahara babu wani zunubi wanda ya cancanta ko ya dace an yu'ajjilallahu li sahibihi al'uquba Allah ya gaggauta yin azaba ga mai yin safi duniya tun a nan duniya to idan an masa azaban nan duniya shi shikenan a lahira ya sha sai ya ce ma ma yudda kira ko yadda kiru lahu fil akhirah a ga kuma azabar shi lahira can an ajiye mai tana jiransa wa billah kaga mene ne zunubin sai ya ce min kafi a ci rahimin kamar mutumin da yake yanki zumunta sannan ya ce walbagi da kuma albagi albagi shi ne a zulmi zalici allah sauri a cikin wannan hadisun mun fahimci cewa allah mai girma da ɗaukaka yana gaggauta azaba ga waɗansu laifuffuka akwai laifin da in kai za a rubuta a ce sai ka lahira sai allah kawo mutum ya masa azaba akwai kuma laifin da idan mutum ya aikata shi to allah ta'ala ba zai bari sai an je kiyama ba cin adam duniya sai a fara ɗanɗana masa azaba to idan an je kiyama kuma sai a ci gaba da azabar laifuffuka biyu ne manzan Allah ya faɗa cewa Allah yana wa mutum haka laifi na farko shi ne yanke zumunta duk wanda ya yanke zumunta bai zumunci da 'yan uwansa kawai ya kyale su ko ya bari ba shi ɗan ya shigo tsakaninsu ya zama to ba a jituwa ba a bagana to irin wannan ya yanke zumunta ke nan to yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai yi haka laifi na biyu kuma shi ne zalunci ne albaghi a zulm kenan shi ma Allah ta'ala yana gaggauta ainihin ukuba ga mai shi ko zalunci kala uku ne akwai zalunci a dukiya akwai zalunci a jini zalunci a dukiya shi ne kamar mutum ya dauki dukiyar wani ba tare da ya sani ba a ga wannan zalunci ne wanda ya zo ya sace ma wani wani kayansa ya zalunce sa amma a dukiyarsa wannan wanda ya wannan zaluncin allah ya bai barinsa sai an je lahira wala tun anan duniya allah zai fara kama shi in an je lahira kuma ya masa wata azabar akwai zalunci na jini shine ka zubar da jinin wani ko ka ji masa rauni zalunci ne wanda duk zai ɗauki makami ya zalunci dan uwansa mutum ba ma sai musulmi ba wa inda mutum ne ka zalince shi to Allah ba ya son zalince to tun anan duniya Allah zai kawo mutum sannan kuma ya je lahira ya ce Allah shi yasan ya da wanda za ga suna irin wannan zaluncin ka kalli karshensu ka kalli rayuwarsu ba ta duniya yanzu a kone yaro nan bidiyon shi yana na ana yaro da shi wani kidnafa wanda ya dinga tare mutane a hanyar kaduna din nan yaro ne din shekara ashirin kamar yadda ya fara wani bahilla ce ya ala hira da shi to kai ka kalli wannan mutumin ina wata da tsawa da jin daɗi ma a rayuwarsa babu amma ya zo nan ya addabi wannan hanyar akwai malam aliyu mai doki sokoto a nan kan hanya aka tare shi lokacin da aka kama shi yake cewa shi yana mata wasu yamma wanda suka kama shi sai bayan da aka nuna wannan yaron yake cewa ai wannan yaron ne ma ya kama shi shi aka tambaya mutum waka kashe ya ce ya kashe mutum goma sun fi mutum goma wanda ya kashe amma da ya ce ya kashe mutum goma kuma in ya kashe yana shan jininsu saboda wani bokansa ya ga mai in ya kashe ya dinga shan jini wannan ba zai sanya ta dinga yi masa ba shi tsoro ba ko wani abu kawar haka sai dinga yin haka amma da aka kama shi kwandala ba a samu ba amma ya tare ya ishi miliyan ashirin ya tare an kai masa miliyan sha biyar amma ba kudin kuma kaga wannan wata irin rayuwa ce ga can cikin daji ba wani jin daɗi a rayuwar kuma kudin da suke amsa ɗin ko ina ba a san inda suke ba to kaga wanda zai zo yana irin wannan zaluncin kudin ba Allah ba zai bar shi ya ji daɗinsu ba to sannan kuma ya zo wata irin mummunan ƙarshe ko Allah ta'ala ya jarabce shi a nan duniya duk wanda yake irin wannan zalincin Allah ta'ala zai kyale shi sai kaga Allah ta'ala ya kama shi ta a nan duniya to sannan kuma an je gobe kiyama kuma Allah ta'ala ya ƙara yi masa wata azabar. to me zai sa mutum zai jefa kansa cikin wannan bala'i ita azabar ta duniya ba ta zama kafara waccan ta lahira ba ko an yi azabar ta duniya dole sai an je an yi ta lahira ne sannan malamai suka ce ba waɗannan ne ba kawai zunubban da Allah ya ke kama mutum wannan hadisun da ya faɗi guda biyu amma akwai sauran laifuffuka wanda Allah ta'ala yana kama mutum tun anan duniya bayan wannan yanke zumunta da zalunci na ce a baya ba mutu guda saba ma iyaye wanda yake saba ma iyayensa tun anan duniya Allah zai kama shi to haka haka yanke zumunta ita ba gashi a wannan hadisin ha kuma zalunci da ire-iren waɗannan laifuffukan kamata a ce musulmi yana nisantar su kamata a ce musulmi yana yin bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya nisance su bai aikata su ba ba don koyi ba don ya zauna lafiya a duniya sannan kuma a gobe kiyama ya rabu da allah lafiya lau allah ya tsare mu babi na gaba shi ne babin da zai mana magana akan cewa wanda yake sadar da zumunta ga wanda yake sadar masa da zumunta ba shi ne sadar zumunta ba to amma yana ganin shi shine akan wannan babin zamu tsaya saboda lokaci ya riga ya tafi da mu fara da wuri ba kusan ana ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu bayan sallah da yarda Allah sai mu tashi akan babi na 34 kenan laysal wasilu bil mukafi shine babin da zamu tashi idan Allah ya kai mu dare da lafiya bayan sallah wala hafiz wannan zaman mu na nawa ne wannan na nawa ne wannan kana rubuta na nawa ne na goma ne so mun da za mu tashi insha na na an hada suri guda kaga kenan tunda manzan Allah ya hada suri guda to wannan yana nuna cewa girman su a wurin Allah ɗaya ne shi sa manzan Allah ya zo da su a cikin hadisi guda kaga wannan yana shi kuma ma aka fara faɗi sannan aka faɗi zalunci ashe kaga yake zumunta ba ƙaramin laifi ba ne ba a wajen Allah tun da dai har a kusanta shi da zalunci ba ƙaramin laifi ba ne ba Allah ya tsare kuma sadar da zumunta ɗin nan shi ne kawai kana ɗanwa shi kenan ka yanke zumunta da shi ba gaisawa ba magana ba komai ka san da shi kuma ya san da kai amma ba wani abin da ke shiga tsakaninku shi ne sadar da zumunta amma kana ɗan uwa ya kamata a ce ku kana zuwa kuna gaisa kuna maganganu kuna tattauna matsaloli ko da yana nesa ne akwai waya ko da ta waya ne malamai suka ce ko da ta waya kuke gaisawa wannan ba za a ce an yanke zumunta ba musamman idan akwai nisa to sannan can baya dama mun yi bayani ko kuwa nan gaba ne za mu ga hadisi manzan Allah yake cewa kowa ya kokari ya san danyensa kowa ya kokari ya gado da waye da waye danyensa don kada mutum yana da waɗansu yan uwa bai san da su ba da bai san da su ba kaga ba zai iya zumunci da su ba to manzo Allah ce kowa ya binciko dangin dan ya san da su dan ya zama to yana ainihin sadar da zumunci da su sannan shi sadar zumunta ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka ta ɗaya ne kana dan uwa mai kuɗi ka sadar da zumunta da shi in kai ne mai kuɗin kuma shi talaka duk dai haƙƙi ne a wuyan wuyanka lalle ya zama toka tare da zumunta da shi to Allah ya tsare mu to alhamdulillah kamar da na ce anan za mu sa idan Allah ya kai mu sati wai idan Allah ya kai mu bayan sallah to insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala shi ba mu daidai kurakuran da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi fi mana baci daya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a ƙarshe muna ƙara jawo hankalin juna suwa ga yin addu'o'i musamman a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wata ne wanda allah subhanahu wata'ala yana sauraron addu'o'i na bayansa to yana da kyau mu yi amfani da wannan lokaci wajen yin addu'o'i na musamman ga Allah subhanahu wata'ala ya warware mana matsalolin da muke ciki mu roƙi Allah ta'ala buƙatunmu sannan kuma mu sanya al'umman nan a cikin addu'a musamman kashe-kashen nan da ake ta yi na bayan Allah to ya zama wajibi mu dage mu ta yin addu'a na Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan kashe-kashe haka sace-sacen mutane da ake ta yi shi ma dai mu ta yin addu'a mu ta roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo mana mafita da kuma sauƙi daga waɗannan musibu sannan aka matsala ta taɓarɓarewar tarbiyyar matasa musamman abin da ya shafi shaye-shaye dinnan na miyagun ƙwari da kuma ka sauran kayan samaye to sai mun dage mun ta'adda sai mun dage mun ta'adda saboda abin ne kawai ya zama wani iri ya zama wani iri akwai wani documentary film da bbc ke akan yadda matasa suke shaye-shaye a jihohin arewa in ka kalli wannan abin za a hankalinka zai tashi kware da gaske za a gane cewa matsalar da inda ake tunaninta ta wuce nan wuri wajibi ne mai yin addu'a da kuma yin maganganu inda ya kamata a yi magana da kuma inda ya kamata a ba shawara a bada shawara ta haka sai Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ya tsare mu kuma ya tsare matasanmu ya shirya da wanda suka fada cikin wannan musiba wanda kuma ba su fada ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare su da karewarsa su waɗannan addu'o'i da makamantansu wanda suka shafi al'umma yana da kyau mu tsare mai kyai sannan kuma mu roƙi addu'o'i wanda suka shafe mu dama ce ta samu a cikin wannan wata mai albarka in muka yi haka insha Allah ta'ala Allah zai biya mana bukatunmu muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata mai albarka na ramadana da ranmu da lafiya ya ba mu ikon bauta masa a cikin watan idan mun yi ibadar kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ta zama karɓaɓɓiya karatuttukan da muka yi tsawon shekara guda tun daga lokacin ramadana wancan da aka ƙare zuwa yanzu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya su a cikin mizanin ayyukanmu yan uwan da suka taimaka wajen ganin waɗannan karatuttuka sun yiwu tun daga masu shawara wanda suke ba da gudunmuwa da ƙarfinsu ko da tunaninsu ko da aljihunsu allah ka san kowa da irin gudunmuwarsa allah ka saka mu kowane mai gudunmuwa da alkhairinka allah ka saka mu kowa da alkhairinka ka ƙara ƙarfafa mu da kuma ba mu juriya na ci gaba da ire-iren waɗannan ayyuka masu muhimmanci ayyuka na gyara ko ayyuka na kira zuwa ga gyara wasu ba wa نشهد أن لا إله إلا أنت نستكفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا كيف يرسلنا أبوي سيادة أورسلنا إذا تسامر مكو kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kuɗubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet, ko kuma ku koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunnakoyi.blogspot.com ko tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 090 2345 501 ko sakon email a sunakoyi at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunakoyi ko facebook.com slash sunakoyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a congo MySpace Gblog, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a العبد